la ilaha illahu alloh shunday zotki undan o'zga iloh yo'q ilohlikka loyiq faqatgina uning o'zi bordir al hayyul qayyum alloh hay va qayyum bo'lgan zotdir al hayyul qayyum xususida ulamolar va ba'zi bir hadislarda ham kelganki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislar rivoyat qilingan hadislarni ba'zilarida ismi azam allohni ismi azam borki agar u bilan duo qilinsa albatta ijobat qiladi alloh taolo nimalik so'ralsa u bilan uni olloh albatta beradi deb ba'zi bir rivoyatlarda kelgan u qur'oni karimda uchta surasida yashiringan kelgan ulamolarni ayrimlari nima qilishgan men topdim shu qaysi sura va qaysi oyatlar ekanligini deb aytishgan suratul baqara deyishgan surati oli imron va suratu toha suralarida Yani El Hayyul Kayyum. Bakara surasında ha, ayetül Kursi Allahu la ilaha illa huvel Hayyul Kayyum. El Hayyul Kayyum. Kim sure i Ali İmran'da Ali İmran'da Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huvel Hayyul Kayyum. Va Surat Tohada va anatil vucuhu lil Hayyul Qayyum. Mana shu Al Hayyul Qayyum allohni ismi azam deb ham kelgan shuning uchun ham bu oyatul kursiy nihoyatda katta oyat hisoblanadi hukmi jihatdan bunga teng keladigan oyat yo'q kuchliligi jihatdan hukmi jihatdan bunda ham alloh subhana taolo o'z nafs o'z nafsini sifatlagan ismlar va sifatlarni bu surada bu oyatda keltirgan aytgan va rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari ham qiyinchilik holatga tushib qolganlarida nima deb duo qilardilar ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astag'is deb duo qilardilar al hay doimo doim hayot tirikdir al qayyum hech ham uni mudroq olmaydigan darajada doim maxluqotlarni qarab nima qilib boshqarib ishlarni tadbir qilib turadi la ta'khuduhu sinatun va la Alloh subhanahu va taoloning biror bir sina ya'ni mudroq uyquni ba'zi bir lahzalarda bo'ladigan holati ham olmaydi va navm to'liq uyqu ham ollohni olmaydi ya'ni olloh uni mudroq ham bosmaydi uxlamaydi ham lahu ma fis samavati va ma fil ard osmonlardagi hamma narsa va yerdagi hamma narsa va uni oralaridagi osmonlar bilan yer oralaridagi hamma narsa ham lahu ollohnikidir ollohni mulkidir allohni tasarrufi ostidadir illa bi kim u alloh va taoloning huzurida shafaat unga huquqi bu boshqalarni shafaat qiladigan hech kim qila olmaydi. hech kimga shafaat berishlik qilishlik huquqi berilmagan illa bi iznih. illa Allohning izni bilangina shafaat qila oladi inki payg'ambarlar ham ummatidan kimlarnidir shafoat qilishlik uchun shafoat qilinadigan odamga ham Allohning izni kerak shafoat qilguvchiga ham Allohning izni kerak qiyomat kunida shafoat qilinadigan kimsaga ham Allohning izni kerak bo'ladi bir insonlarga shafoat qilishlik huquqi beriladi farishtalar shafoat qilishadi nabiylar shafoat qilishadi rasullar shafoat qilishadi mo'minlar shafoat qilishadi shahidlar shafoat qilishadi ha bularni shafoati uchun ham Allohning izni kerak endi kimni shafoat qiladi shafoat qilinguvchilar uchun ham Allohning izni kerak bo'ladi xohlaganni har qanday mushrik kofirni shafoat qila olmaydi uni men shuni shafoat qilmoqchiman deb ko'rsatadi Alloh izn bersa shafoatga loyiq desa shafoat qiladi bo'lmasam izn bermasa illa bi izni izni bo'lmasa shafoat qila olmaydi hech kim Alloh ularni oldilaridagi narsani va orqalaridagi narsani biladi hayoti dunyoda ular qanday amal qilishliklarini qanday qilib amal qilganliklarini ham biladi kelajakda qanday amal qilishliklarini ham biladi dunyodagi hayotdagi amallarini ham biladi oxiratda ularni oqibati qayerga borishligini ham biladi insonlarni hamma tomondan maxluqotlarni hamma tomondan alloh taolo ihota qilib o'rab olgandir ollohni ilmidan maxluqotlar insonlar va jinlar biror bir narsada Allohni ilmidan biror bir narsani ihota qilib olisholmaydi ha illo Alloh subhanahu va taolo xohlagan ilmlarnigina Alloh bildirgan ilmlarnigina bilishadi shuncha bilishadi bunga Musa alayhissalom bilan Xadir alayhissalomni qissalari nima bo'ladi misol bo'ladi va hokazo Musa alayhissalom o'zlarini qavmlariga Bani Isroilga katta maiza qilishda maiza qildilar ulardan bittasi ta'sirlanib ketib sizdan ham ko'ra olimroq hech kim bo'lmasa kerak alsa ha dedilar muso alayhissalom shunda alloh subhana taolo darhol oyat nozil qilib chunki vahiy qilardi alloh subhana taolo hech qanday jibril siz vositasiz muso alayhissalomga vahiy qilar gapirardi ey muso bizni oddiy bir bandamiz sizdan ko'ra ilmli dedi sendan ko'ra ilmli sen ilmni nimaga unday qilib men hammadan ilmliman deysan bilmasdan turib ilmni o'zini ahliga qaytarishlik kerak deganda muso alayhissalom nima bo'ldilar bu gaplardan ko'p xafa bo'ldilarda o'zlarini qilgan aytgan gaplaridan bo'lmasam shu bandangni ko'rsatgin men undan borib shu ilmni olaman va hokazo qissa sizlarga ma'lum oxirida Xodir alayhissalom muso alayhissalom bilan bo'ldi biz sen bilan ajrashamiz deb ketayotganlarida va hokazo bir chumchuqcha kelib bir o'sha sohildan dengizdan yoki okeanni suvidan nima bir nima qilib tumshug'ida suv olib icha boshladi shunda hidr aytgan ekanlarki alayhissalom ey muso meni ilmim va sizni ilmingiz qo'shilib va butun maxluqotlarni ilmi qo'shilganda ham ollohni ilmini oldida ana shu chumchuqcha suv ichgancha ham emas butun nubuvat ilmi yig'ilganda butun maxluqotlarni ilmi odam alayhissalomdan tortib qiyomat kunigacha keladigan odamlar hammasini ilmi yig'ilganda ollohni ilmiga nisbatan shu chumchuq ha okeanni suvidan ichkinchalik emas allohni ilmi go'yoki okean bo'lsa maxluqotlarga berilgan ilm butun hammasiga tushirilgan ilm shu chumchuqcha ichadigan bir tomchi ham emas u tomchini ham allohu alam yuzdan bir qismini icha olsa kerak bir nima qilganda qanchasi sachrab ketib ozgina qismi qoladi xolos shuncha ham emas degan shuning uchun ollohni ilmidan ular hamma narsani ihota qilib ololmaydi ollohni ilmidan alloh xohlagan bir ilmni ba'zi bir qismlaridan bo'lgan bir qismnigina ular bilishadi hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham shunday bir paytlar keladi men buni bilmayman deb aytardilar bilmadim dedi ba'zi bir rivoyatlar bor hidr haqiqiy payg'ambarmi yo solih kishimi bilmayman degan ekanlar uzayr haqiqiy payg'ambarmi solih kishimi bilmadim degan alloh subhana taolo bildirmaganda bilmas bilmasdan turaverardilar oysha onamiz roziyallohu anhoga nima etik voqeasi bo'lganda payg'ambar alayhissalom olloh bildirmaguncha bilmay turaverdilar hatto oysha onamizga kelib aytdilarki oysha mabodo adashib shu ishni qilib qo'ygan bo'lsang nozubillah istig'for so'ragan chunki banda adashib qilib qo'yadi deganlarida mana bu gaplardan ma'lum bo'ladi bilmadilar haqiqatni bilmadilar alloh subhana taolo oysha onamizni osmondan oyat tushib tushirib poklagandan keyin payg'ambar alayhissalom xotirjam kelib aytdi tur o'rningdan olloh seni pokladi deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima qildilar aytdilar shuning uchun ham g'ayibni g'ayib ilmini ollohdan boshqa hech kim bilmaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham ayrim ilmlarni vahiy kelmaguncha men bilmayman deb turardilar men bilmayman deb yoki o'zlarigacha bo'lgan ilmdan bir qism ilm olib shuni aytib turardilar zihor voqeasida ham zihor voqeasida ham qodsaniya alloh surasi o'zingizga ma'lum sababi nuzullari o'sha ayol kelganda mujodila ayol kelganda yoki mujodaladagi ayol kelganda sen men uchun onamni beldiksan deb aytdi eri yo rasululloh buni adashib aytib qo'ydimi taloq tushmaydiku biz musulmonmiz bu johiliyat talog'i bu axir deb shuncha mujodala qilganda bu tomondan kelsa senga taloq tushibdi dedilar bu, bu tomonga yuzini burdilar bu tomondan va hokazo to'rtta tomondan aylanib kelganda senga taloq tushibdi dedilar payg'ambar alayhisalom shunda alloh subhana taolo oyat nozil qilib bu islomdagi taloq emas deb nima qildi bildirdi bu johiliyatdagi taloq lafzi islomga o'tmaydi islomda alohida nima taloq lafzi bor deb alloh subhana taolo tushirdi undan keyin payg'ambar alayhissalom senga taloq tushmabdi dedilar tushunarli ha hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham allohni ilmidan ba'zi ba'zi ba'zi ba'zi bir qismini bilganlar Vasi'a kursiyuhu samawati vel ard. Allohni kursiysi osmonlar va yerdan keng bo'ldi. Ba'zi bir tarjimada Allohni kursiysi osmonlar bilan yerni o'z ichiga sig'dirdi. Allohni arshi bor, birodarlar. Allohni kursiysi bor. So'ngra osmonlar bilan yer bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadislarda osmonlar bilan yer kursiyga nisbatan dedilar kursiy kattakon bir qalqon bo'lsa dedilar butun osmonlar bilan yer koinot butun osmonlar bilan yer koinot allohni kursiysi bir kattakon qalqon bo'lsa butun osmonlar bilan yer insonni qo'liga kiyadigan o'zikchalik degan ekanlar kursiyga nisbatan shu darajada kichkina endi alloh subhanava taoloni arshi yer yuzidagi kattakon bir cho'l biyobon bo'lsa sahro bo'lsa ollohni kursiysi shu go'yoki uni oldida cho'lni o'rtasiga tashlab qo'yilgan uzuk deydilar ana endi shunchalik katta maxluqotlarni kun deyishlikda yaratgan zotni buyukligi kattaligiga endi inson buni aqli ham yetmaydi osmonlar bilan yerni saqlab ushlab turishlik alloh subhanava taologa hech qanday mashaqqati yoki taklifi yo'qdir og'irligi tushmaydi alloh subhana taolo buyuk osmonlar bilan osmonlarni ustida bo'lgan buyuk zotdir azim nihoyatda ulug' bo'lgan zotdir alloh subhanaa taolo ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح shuning uchun ham bu oyatni bitta oyat bo'lsada bir kechada har bir kechada bir kimsa o'qisa to'shagiga yotishdan oldin uxlashdan oldin alloh tomonidan bir hofiz farishta tushib keladida uni tong otgunga qadar nima qiladi himoyalab hifozat qilib chiqadi ollohni amri bilan unga shayton yaqin yo'lamaydi boshqa rivoyatlarda hech qanday bir zarar qiladigan narsa zarar qila olmaydi hatto hasharotlar va hokazo bunday zarar keladigan narsalardan ham alloh shu surani nima qilib shu oyatni sabab qilib saqlaydi sharh وما وصف, وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه أي ودخل في الجملة السابقة ما وصف الله به نفسه الكريمة في أعظم آية والآية في اللغة العلامة والمراد بها هنا طائفة من كلمات القرآن متميزة عن غيرها بفاصلة وتسمى هذه الآية التي أوردها هنا آية الكرسي لذكر الكرسي فيها يعني بوكس مرة musannif rahimaullohni bu so'zlari undan oldingi jumlaga kirib ketdi alloh subhanava taolo o'zini mukarram bo'lgan nafsini u bilan vasflagan narsa ism va sifatlari oldingi jumlaga kirib ketdi ya'ni qur'oni karimdagi oyatni eng kattasi oyat degani lug'atda alomat alomat bir belgi degani bu yerdagi qur'oni karim oyatlaridan murod qur'oni karimda kelgan kalimalardan bir toifasi bir qismi bir jumlasi boshqasidan bir fosila bilan nima qilib turadi ajralib turadi va bu hazihi al aya bu oyat qaysiki musannif rahimaulloh uni bu jumlada keltirgan oyatul kursiy deb nomlanadi nima uchun allohni kursiysi unda nima bo'lganligi uchun zikr qilinganligi uchun oyatul kursiy deb nomlanadi والدليل على أنها أعظم آية في القرآن ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم قال الله ورسوله أعلم فرددها مرارا ثم قال أبي آية الكرسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليهينك العلم أبا المنذر وسبب كونها أعظم آية لما اشتملت عليه من إثبات أسماء الله وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به دليل من دليل شوكي يعني آيات الكرسي القرآن الكريم داقي آيات لارن إن بيوغي إكان لغا دليل <coughs> إمام مسلم أنه رواية قلنا صحيح حديث ubay ibn kab roziyallohu anhudan bu hadis rivoyat qilinadi nabiy sollallohu alayhi vasallam ubay ibn kabdan so'radilar ey ubay dedilar ollohni kitobidagi eng buyuk oyat qaysi deganlarida ubay ibn kab olloh va rasuli bilgichiroqdir men bilmayman dedilar shunda yana so'radilar men bilmayman dedilar yana so'radilar so'ngra o'zlariga alloh taolo ubay ibn kabga bergan ilm bilan qalblaridagi ilm bilan allohni nuri bilan vallohu alam deya aytdilarki meni gumonimda allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum oyatul kursiy eng katta bo'lsa kerak dedilar shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ubay ibn kabni shunday bir ko'kraklariga urib qo'yib alloh subhana taolo senga bergan ilm senga muborak bo'lsin bir nimada tushunchada ikkinchisida ya'ni alloh seni butun hikmatlarga ilmga burkasin ey ubay ibn kab ha shu to'g'ri o'sha aytgan gapingiz to'g'ri dedilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu bilan payg'ambar alayhissalom taqririy sunnatlari bilan bu qur'oni karimdagi eng buyuk oyat ekanligiga dalil bo'ldi nima uchun oyat eng buyuk oyat bo'ldi chunki bu oyat alloh subhanahu taoloni butun ismlarini va sifatlarini isbotini o'z ichiga olgan ism sifatlarini isbotini o'z ichiga olgan va alloh subhanahu taologa noloyiq bo'lgan sifatlardan alloh subhana taolo bu oyat bilan o'z nafsini nima qildi tanzih qildiki pokladi pokladi va qawluhu taala allohu la ilaha illahu ay la ma'buda bihaqqin illahu <clears throat> Ibadatga haqdor bo'lgan Allohdan o'zga ha hech qanday iloh yo'q ya'ni ma'bud bo'lishlikka haqdor faqatgina Allohdir. va ma siwahu fa ibadatuhu min abtalil batil Allohdan boshqalarga ibodat qilishlik botillarning botilidir faqatgina botil emas botil narsalarning ichida eng botili oxirgi raqamdagi botili Allohdan boshqaga ibodat qilishlik الحي أي الدائم الباقي الذي له كمال الحياة والذي لا سبيل للفناء عليه الحي deganni ma'nosi doim voqe bo'lguvchiki hayotni tamomiy kamoli kamolat hayoti uning uchundir degani va hamda uning uchun yo'qolib ketishlikka hech qanday yo'l yo'q degan ma'noni anglatadi ya'ni doimiy hayoti bor bo'lgan zot hech ham o'lmaydi foniy bo'lib yo'q bo'lib ham ketmaydi al qayyum al qoimu bi nafsihi al muqimu li ghayrihi qoimni ma'nosi o'z zotida qoyim doim bor val boshqani esa qoyim qiladi o'zi doim bor bo'lib turadi boshqalarni esa ya'ni o'zidan boshqalarni esa xohlagan paytda bor qilguvchi xohlagan paytda yo'q ham qiladi o'z zotida o'z nafsida qoyim ya'ni doim bor degani hech ham yo'q bo'lib ketmaydi al muqimu boshqasini esa barpo qiladi bor qiladi ya'ni bir paytlar yo'q bo'ladi u narsa olloh xohlagan bir payt keladi uni bor qiladi bor qilgandan keyin yana uni yo'q qilib ham tashlay oladigan zot alloh subhana taolo o'z maxluqotlaridan g'ani behojat zotdir va xalquhu muhtajuna ilayh maxluqotlar esa hammasi allohga muhtoj وقد ورد أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى bundan tashqari rivoyatlarda kelganki bu al hayyul qayyum Allohning ismi azam bo'lib bu ismi azam bilan Allohni chaqirib duo iltijo qilinganda ijobat qiladi olloh va u bilan olloh so'ralganda albatta beradi li dalalatil hay ala sifati zatiya bu al hay allohni zotiy sifatlariga dalolat qiladigan ismi va dalalatul qayyum ala sifatil fi'liya bu al qayyum allohni ismi esa allohni fi'li sifatlariga dalolat qiladigan ismi فالصفات كلها ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين العظيمين va li kamali qayyumiyatihi ya'ni sifatlarni hammasi sifat alloh subhanahu taoloning sifatlarini hammasi mana shu ikkita mukarram bo'lgan katta bo'lgan ismga hamma sifatlar qaytib keladi mana shu ikkita katta ismga al hayyul qayyumga qaytib keladi li kamali qayyumiyatihi alloh subhanahu taoloni qayyumiyatini komil ekanligi tufaylidan لا ta'khuduhu sinatu ولا نوم nawmun النعاس sina an نعاس sinadan murod nuas nuas nima ekan birodarlar mudrog'ida va huwa nawmun khafifun va فقط fil ayni faqat bu yengil bo'lgan bir uyquki faqat ko'zda bo'ladi bolalar quloq eshitib turaveradi qalb uxlamaydi ko'z ketib qoladi insonni nimasi charchaganlik tufaylidan faqatgina ko'zda bo'lib qalbga tushmaydigan yoki jasadga og'ir tushmaydigan nima ko'zda bo'ladigan bir mudroq va naum aqwa minas sina uyqu esa mudroqdan kuchliroq bo'lgan ko'rinish va huwa ahul maut uyqu bo'lsa o'limni ukasi hisoblanadi va yakunu fil qalb bu tamom qalb bilan uxlashlik bo'ladi qalbda bo'ladi qalb uxlaydi insonni qalbi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ayrim rivoyat qilingan hadislarda ko'zim uxlaydiyu qalbim uxlamaydi deganlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam lahu ma fis samawati va ma fil ard mulkan va xalqan va abidan tamomiy mulklar tamomiy maxluqotlar tamomiy bandalar alloh subhanava taoloniki alloh subhan taolo tepalardagi olamni ham pastdagi yerdagi yerni tagidagi narsalarni ham nimasi hisoblanadi molik hisoblanadi tamom bu mulkiyat ya'ni mavjudot koinotdagi hamma mulkiyat alloh subhan taoloniki hisoblanadi biror bir zarracha yo'q illo uni mulkiyati ollohni qo'lida bo'ladi manzallazi ay la ahada yashfa'u indahu ash-shafa'ata ash-shafa'atu mushtaqqatun min ash-shaf'i va huwa ziddul witr ya'ni birorta bir kimsa yo'qki Allohning huzurida shafaat qilsa shafaat degani shafa'dan olingan juft degani juft va huwa ziddul witr toqni ziddi toqni ziddi nima bo'ladi bolalar juft bo'ladi فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال غيره فصيره شفعا بعد أن كان vitran go'yoki bu yerdagi shofi shafaat qilguvchi o'zini savolini o'zidan boshqasini savoliga qo'shdi ya'ni o'zini savolini o'zidan boshqasini savoliga qo'shdi shafoat qilguvchi buni jahannamdan jahannamga tushirmasdan nima qilmoqchi qutqarib olmoqchi anavi odam ham jahannamga tushishlikdan Allohdan panoh so'rab turibdi demak go'yoki uni savolini Allohga bo'lgan savoliniga o'zini savolini Allohga bo'lgan savolini qo'shib haligi vitr edi Allohdan panoh so'rayotgan bu bilan kelib nima bo'lib qoldi bu juft bo'lib so'raganga dalolat qilganligi uchun shafi ya'ni shafoatni shunday tafsir qilishgan ekan shunday qilib bu ikkalasi vitr bo'lgandan keyin toq bo'lgandan keyin juft bo'lib qoldi shunga dalolat qiladi degan ekan والشفاعة سؤال الخير للغير بمعنى أن يسأل المؤمن ربه أي يغفر الذنوب والجرائم بعض المؤمنين ya'ni shafoatni ma'nosiga kelsak bir banda <clears throat> o'zidan boshqasi uchun yaxshilikni so'raydi o'rtaga tushadi shafoat ya'ni o'rtaga tushishlik o'zidan boshqasini kechirilishligi uchun yoki o'zidan boshqasiga yaxshilik bo'lishligi uchun o'rtaga tushadi ya'ni mo'min kishi qiyomat kunida robbisidan so'raydiki ya'ni ba'zi bir boshqa bir mo'minlarni katta gunohlari va kichkina gunohlarini kechirib yuborishlikni so'raydi robbisidan shu shafoat mulkun lillahi subhanahu takunu illa bi izni chunki bu shafoat Allohning mulkiki ollohni izni bilangina beriladi shafoat hamma xohlagan odam mulki emas hatto payg'ambarni ham mulki emas hatto farishtalarni ham hatto jibril alayhissalomni ham qo'lida emas mulk emas kimni qo'lida faqatgina mulkida allohni mulkida shuning uchun uni olishlik uchun kimdan izn so'rash kerak alloh subhanaa taolodan izn so'rash kerak allohni iznidan keyin bo'ladi bu ay bi amrihi allohni buyrug'i bilan bo'ladi va zalika li kibriyaihi va azamatihi subhanahu va taala bu buni sababi alloh subhanava taolo nihoyatda katta xillikka loyiq bo'lgan zot kibriyo va allohni azamati nihoyatda buyuk bo'lgan zot subhanahu سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يتقدم إليه بالشفاعة عنده لأحد إلا بعد أن يأذنه birorta bir inson ha Allohning iznisiz boshqasi boshqasi uchun taqaddum qila olmaydi Allohdan oldinga o'tib keta olmaydi ya'ni bunga men xo'jayinman men o'zimcha nima qilib boshqaraman deya olmaydi illo Alloh izn bergandan keyingina nima qiladi boshqasini shafaat qilishlik huquqiga ega bo'ladi ya'ni Alloh bizlarni shahid qilsin qiyomat kunida shahidlarni ham shafoati bo'ladi shahidlarga shafoat huquqi beriladi endi shahidlar shafoat qilsin deydi shahidlar ham kelib xohlaganini shafoat qilolmaydi shafoat qilinishlikka ham kimni ijozat kerak yana ollohni ijozati kerak keladi robbim men mana shu insonni shafoat qilsam izinmi bunga deydi unga izn berilgandan keyin olloh uni ko'radi uni shirki yo'qmi uni kufri yo'qmi kechirilmaydigan gunohi yo'qmi ana undan keyin izn berilgandan keyin buni keyin shafoat qil robbim buni gunohini kechirsang men shuni o'rtaga tushsam a buni gunohini kechirsang deydi so'ngra qabul bo'ladi so'ngra qabul bo'ladi ay علمه واطلاعه محيط بالامور الماضيه والمستقبله فلا يخفى عليه منها شيء alloh subhanahu وتعالى ilmi va qarashligi qarab bilishligi bilimi butun o'tib ketgan va kelajakda keladigan ishlarni hammasini ihota qilib olgandir qamrab olgandir muhit alloh subhana taoloni ilmidan biror bir narsa maxfiy qolmaydi ollohni o'zidan biror bir narsa nima qilmaydi maxfiy qolmaydi ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أي العباد لا يعلمون شيئا من علم الله إلا ما علمهم الله إياه على ألسنة رسله وبطرق وأسباب متنوعة ya'ni mahluqotlar bandalar alloh subhanava taoloni ilmidan biror bir narsani bilishlikka qodir emaslar illo alloh subhanaa taolo o'z ilmini payg'ambarlarni tili bilan ha, nima deb bildirgan bo'lsa shunchasini bilishlikka yoki bo'lmasam dunyoga tushirib qo'ygan bir yo'llar bilan asboblar bilan turli xil asboblar bilan alloh va taolo tushirib qo'ygan bildirishlik bilan bilib olishliklarigagina bular qodirdirlar olloh bildirmagan narsani esa bilib olisholmaydi وسع كرسيه السماوات والأرض كرسيه سبحانه قيل إنه العرش bir rivoyatda kursidan murod arshi ham deyilgan va qila innahu g'ayruhu arsh emas kursiy alohida deyilgan chunki arsh kalimasi qur'oni karimda alohida kelgan kursiy kalimasi alohida kelgan faqat varada annahu mawdi'ul qadamayn buni ikkita qadamni o'rni deb ham kelgan kursiy mawdi'ul qadamayn ikkita qadamni o'rni deb ham kelgan va huwa kursiyun <clears throat> بلغ من عظمته وسعته أنه وسع السماوات والأرض alloh subhanahu va taolo kursiysi kattaligidan kengligidan alloh taolo nima qilyapti shu darajada uni katta qilib keng qilib qo'ydiki u butun osmonlar va yerni o'z ichiga sig'diradigan bo'ldi yoki butun osmonlar bilan yerdan keng bo'ldi ولا يؤده حفظهما أي لا يكرثه ولا يشق عليه ولا يثقله حفظ العالم العلوي والسفلي alloh subhana taologa qiyin emas mashaqqat emas og'ir emas og'irlik qiyinchilik tug'dirmaydi olamlarni tepa qavat olam bo'ladimi past yer va uning tagidagi narsalar bo'ladimi buni hifz qilib saqlab turishi allohga og'ir kelmaydi mashaqqat yo'q taklif yo'q likamali qudratihi va quvvatihi allohni qudrati va allohni quvvati va qudratini kengligidan kamol ekanligidan alloh subhana taolo qiynalmaydi maxluqotlarga qarang oddiy bir narsani bir unga tasarruf qilishlik uchun qiynalib ketadi lekin alloh subhana taoloni qudrati va quvvati kengligidan biror bir hatto shu darajada katta bo'lgan osmonlar bilan yerni ushlab turaman desada qiynalmaydi hech qanday mashaqqati yo'q og'irchiligi ham yo'q va huval ali ay lahul mutlaq bikawnihi fawqa jami'il ya'ni mutlaq oliylik uniki oliy degan nima degani tepadalik ustunlik balandlik zot zot ham zotan ham ulug'dir oliydir tepadadir balanddadir zot zotan ham chunki alloh subhana taoloni zoti butun maxluqotlarni ustida birodarlar alar arsh istava chunki alloh taolo arshni ustida butun osmonlar bilan yer kursini ichida kursiy butun osmonlar bilan yerni o'z ichiga sig'dirgan kursiy va osmonlar bilan yerni arsh o'zini ichiga sig'dirgan olloh esa arshni ustida birodarlar demak maxluqotlarni hammasini tepasida hammasidan balandda ekan alloh subhan taolo va uluvul qadr qadri ham baland alloh subhana taolo vama qadarullohi haqqa qadrih val ardu jami'an qabbatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu va taala amma yushrikun Allohni haqiqiy qadrlashlikda maxluqotlar qadrlashmadi vaholanki osmonlar bilan yer alloh taoloni qo'lida qiyomat kunida o'ng qo'lida g'ijimlangan holatda bo'ladi <clears throat> alloh subhana taolo mushriklar keltirayotgan shirkdan oliydir falahu kullu sifatil kamal va nuutil jalal alloh subhana taoloni sifatlari hammasi hammasi kamol sifatlardir allohni vasfi hammasi ulug'dir va ulug'ul qahr fahuval qodiru ala kulli shayin al mutasarrifu fi kulli shayin la yamtani'u alayhi shay ya'ni alloh subhana taoloni qahri ham ulug'dir qodirligi qudrati ha jabaruti ki hamma narsani ustidan alloh subhana taolo qodirdir va har bir narsani xohlagancha tasarruf qila oladi va biror bir narsa alloh subhana taolodan o'zini man qilib ololmaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarning bir kunida qo'llariga bir nihoyatda kichkina bo'lgan bir zarrachani olib shunday bir hardalni urug'idek bir kichik bir zarrachani olib ko'rsatdilarda qaranglar men shunga qanchalik qodirman dedilar u zarrachani xohlagancha inson nima qiladi olloh bergan tasarruf bilan tasarruf qiladi xohlasa puflab ham uchirib yuboraveradi xohlasa tashlab qo'yadi xohlasa tirnoqni orasiga tiqib qo'yadi nima xohlasa shuni qila oladi to'g'rimi shunda qarab ha deganlarida siz bilan bizniga nisbatan ollohni qudrati bundan ham kattaroq dedilar ya'ni shu darajada biz zarrachalik ham bir narsa qilishlikka qodir emasmiz ollohga nisbatan shunday deb tushuntirdilar valillahil masalul a'la Alloh uchun buyuk misollar bordir Allohga bo'lgan misol bundan ham ulug'dir dedilar al-azim allazi lahu jami'u sifatil azama ulug'lik sifatlari hammasi Allohniki وله التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وعباده المؤمنين ya'ni Alloh subhanahu taoloni ulug'lashlik tamomiy komil ulug'lashlik anbiyolarni qalblarga joylashtirib qo'ygan maloikalarga joylashtirib qo'ygan butun mo'min bandalarni qalbiga ollohni ulug'lashtirishlikni ollohni o'zi joylashtirib qo'ygan فحقيق بآية تحتوي على هذه المعاني أن تكون أعظم آية في القرآن haqiqatda endi bir oyat shuncha narsani o'z ichiga shuncha ma'nolarni o'z ichiga olgan ekan haqiqatda bu oyat qur'oni karimda eng buyuk oyat bo'lishlikka nima loyiq bo'lgan oyatdir endi va an tahfaza qari'uha qari'aha min ash-shururi wash-shayatin haqiqatda bu oyatni o'qigan odamni bu oyat sabab bo'lib Alloh subhanahu taolo tamomiy yomonliklardan va tamomiy shaytonlarni yomonlardan shaytonlarni o'zlaridan saqlashligi endi haq bo'ldi bu. Va shahid minha أن الله جمع فيها فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات bu oyatda ham xuddi qul huvallohu ahad suratil ixlosga o'xshagan alloh subhanava taolo o'zini vasflagan va ismlagan sifatlarni ismlarni ham nafiy ham isbot o'rtasida jamladi bunda ham faqat tazammanat isbata sifatil kamal va nafya naqsi anillah subhanahu va taolo ya'ni bu oyat alloh subhanava taoloni kamoliy sifatlarini o'z e, isbotlashlikni o'z ichiga oldi va shu vaqtda alloh subhanava taolodan butun nuqsonlarni aybi nuqsonlarni nafiy qilishlikni ham o'z ichiga oldi allohu la ilaha illahu mana bu so'zda bu oyatda nafyul ilahiyati amma sivahu va isbatuha lahu bu oyatda allohu la ilaha alloh shunday zotki deb turib hech qanday iloh yo'q deb nima qildi nafiy qildi ulug'iyatni hamma ollohdan boshqa narsadan olloh nima qildi nafiy qildida illa nagar ham huva ollohni o'zi ilohdir deb turib isbot qildi fi al hayyul qayyum isbatul hayat val qayyumiyat lahu bu al hayyul qayyumda esa tamomiy hayotlikni kamolat sifati va qayyumiyatlikni kamolat sifati faqatgina Allohgagina bor deb isbot qildi وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي السنة والنوم عنه ya'ni bu yerda uni hech qanday mudroq ham uyqu ham olmaydi mana darsga o'tiribmiz ko'pchilikni mudroq olib o'tiribdi to'g'rimi lekin alloh subhana taolo mudroq olmaydi va uyqu ham olmaydi demak biz zaifmiz hatto o'zimizga keladigan foydada ham zaiflik qilamiz وفي قوله له ما في السماوات وما في ard hamma narsa osmonlaru yerdagi hamma narsa alloh subhanava taoloniki yer bilan osmon osmondagi hamma maxluqotlar yerdagi hamma maxluqotlar osmon bilan yerni o'rtasidagi hamma maxluqotlar hatto yerni ostidagi hamma maxluqotlar hammasi ollohniki biror bir zarra qilmaydi illo hammasi allohniki isbatu mulkiyatihil kamilati lil alamin al alavi va sufli ya'ni bu bilan tamomi osmonlardagi hamma tepadagi osmonlardagi hamma narsani mulkiyati yer va uni tagidagi hamma narsani mulkiyati kimni qo'lida ekan alloh subhanava taoloni qo'lida mulkiyatni isboti kelgan bu yerda ya'ni allohni iznisiz hech kim shafoat qilishlikka nima qilmaydi qodir bo'lmaydi bu yerda shafoatni boshqalardan ollohni iznisiz nafiy qilishligi o'zini iznisiz shafoatni boshqalardan nafiy qilishligida alloh subhana taoloni buyukligini komilligi va maxluqotlardan uni behojat boy ekanligini sifati isboti bor ularni oldilaridagi kiyinlarida keladigan narsalarni kiyinlaridagi bo'lgan narsalarni biladi isbatu kamali ilmihi bi kulli shay'in madiyan aw mustaqbalan Allohning ilmini komil ekanligi bor o'tgandagi hamma narsalarni ham biladi kelajakda nima ularni kutib turibdi ularni ham biladi biz bo'lsa o'tkazganimizda ham mingdan birini bilamiz xolos qolgani esimizdan chiqib ketadi hatto bir narsalar bo'ladi eslolmaydi ham inson alloh subhana taoloni ilmini kamolotiga qarang o'tgandagi hamma narsani biladi kelajakda bo'ladigan narsalarni ham biladi bu ollohni ilmini komil ekanligiga dalolat qiladi وفي قوله ولا bu oyatda esa maxluqotlardan maxluqotlar olloh bildirganchalik ilm bilan uni ihota qilib olishliklari ya'ni bu yerda maxluqotlarni ollohga muhtoj ekanliklarini bayoni ollohni esa ulardan behojat ekanligini bayoni bordir boshqa vasia val isbatu kursiyihi va isbatu kamali azamatihi va jalalatihi allohni kursiysini bor ekanligini isboti bor bundan tashqari alloh subhana taoloni azamati va jalolati kibriyosini bayoni isboti bor komilligini isboti bor va sig'orul mahluqat bin, bin nisbati ilayh alloh subhana taoloni buyukligi va kattaligi chunki ollohni kursiysigina faqat hali butun osmonlar bilan yerni ichiga olsa undan tashqari hali ollohni arshi ham bor endi bu arsh va kursiylarni bo'l deyishlik bilan yaratgan zotni kattaligi qanchalik insonga nisbatan maxluqotlarni hammasini allohga nisbatan ha hali undan tashqari yana kursiysini o'zi bor arshga nisbatan qanchalik kichkinaligini isboti bor bu agar kursni arshni hayolimizga keltirsak insonni allohu alam zarracha ham bo'lmasa kerak deb turamiz zarracha ham bu kichkinaligi shu zarrachadan ham kichkina bo'lib ketadi inson lekin qarang insonni shu zarracha ham emas o'zi lekin qanchalik buyuk bo'lgan zot va qanchalik o'zi buyuk bo'lib buyuk buyuk bo'lgan maxluqotlarni yaratgan zotni qanday qilib nima qilishadi bular ayrimlari yo'q deyishadi ayrimlari shirk keltirishadi ayrimlar ularga osiylik bo'ladi alloh va taologa osiy bo'ladi aytganini qilmaydi qil deganini qilmaydi qayt deganidan qaytmaydi inson bunchalik mutakabbir bo'lmasa <coughs> nafyul ajzi va tabi anhu subhanahu ya'ni bu yerda ikkalasini saqlab turishligi allohga qiyin emas mushkul emas og'ir emas oyatidan ollohdan ojizlikni va charchashlikni nima qilishlik nafiy qilishlik bor olloh hech ham ojiz emas charchab ham qolmaydi وفي قوله وهو العلي العظيم إثبات العلو والعظمة له سبحانه الله عالي لجي ونهاية كتة إكان لين إثبات بار وقول المصنف رحمه الله ولهذا كان من من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ديگان سوزلاري يشير إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن تز... فإنك لن yazalu alayka minallohi hafizun va la yaqrabuka shaytonun hatta tusbiha al hadis bunga dalil musannifning tepadagi so'zlarga dalil bu imomi buxoriy o'zlarini sahih to'plamlarida abu hurayra roziyallohu anhudan keltirgan rivoyatlarida va hokazo qissani hadisni aytib bu shayton nima qildi agar sen o'zingni to'shagingga nima qilsang yotmoqchi bo'lsang kechasida oyatul kursiyni o'qigin allohu la ilaha al hayul qayumdan tortib va huval aliyul azimgacha o'qisang oyatni hatmlasang sen alloh subhanahu taolo tomonidan seni ustingda doim bir farishta davomli bo'lib turadi senga shayton yo'liqmaydi to yaqin kelmaydi to tong otkizguningga qadar hadisida va shayton yutlaqo ala kulli mutamarridin atin minal jinni val ins shayton deb kimga aytiladi u jindan bo'lishi ham mumkin insonlardan bo'lishi ham mumkin har qanday mutamarrid ya'ni sarkash alloh subhana taoloni aytganini qilmaydigan sarkash atil haddidan oshib tajovuzkorlik qiladigan jinlardan ham bo'lishi mumkin insonlardan ham bo'lishi mumkin allazi yuvasvisu fi sudurin nas al jinnati wan nas insonlarning qalbida vasvasa qiladi ular jinlardan ham bo'ladi insonlardan ham bo'ladi min shatana ida bauda shatana degani uzoqlashib ketdi degan ma'nosi bor shatana ya'ni uzoqlashdi allohni rahmatidan uzoqlashib ketgan yo jin yo ins min rahmatillah shayton shayton deb nomlandiki allohni rahmatidan uzoqlashib ketgan bo'lganligi uchun av min shata yashitu ida ishtadda ya'ni shata yashitu ishtadda qattiqlashib ketdi lug'atidan olingan bo'lib ya'ni kufrda shirkda va mutamarridlikda nima qilib ketdi u qattiqlashib ketdi سبحانك اللهم وبحمدك www.sodiqlar